Leku falta larria dago. Pazienteak barrakoietan hartatu behar izan dira medikoak eta erizainek ez dute lekurik pazientiak behar bezala hartatzeko. Osasun zerbitzuen bai, gainbera edo okertze progresiboa, hogei urteotako inbestizamendu eta aurrikuspen faltaren ondorio dela diote. Hogei tamar urteotan, irun ondarribia laurogei mila biztanen langa gainbitu baitu, gizartea zahartuz doa, eta mugako eskualdea izanik lau mila mugazaindiko langileri ere zerbitzu ematen diete gaur egun duela hogei tamar urteko espazioetan. Bai, Endaian, don Iban Eloitzunen eta biziden jende kopuru bat badago. Arantza Kalbo, irungo dunbo ambulategiko familia medikua. Badakigu denok dauzkagula gure konsultetan, ba, berrogei edo berroita mar persona kontatzen ez dutenak, eta guretzat karga dena. ez dut gehiegi pentsatu, eh? Jo, onartuta daukat, oiei, zerbitzu emean behartzaiela. Larun bateko manifestaldian, Nafarroatik herritarrak ere batu ziren, bidasokoa, bortzirietako, behatzi mila herritarrendako ere, ospitalea baita. Gu etortzen gera honat, e, handu, gu gaudean, e, bai pediatuari gabe, oso gaizki, Eta gainera dugu hemengo problema berdina. Gu etortzen gara honat. Iruñera joaten algara, minun nola hainen dugu hau, pues, normalean jendia etortzen da komarkalera. Guri afektatzen dugu ere, bai? Duri gara, Claro, claro. Gu etortzen gara espezialistan gana, etortzen gara irunara, komarkalara. Operazioak egiten digute irunan, gehienak. Eta sumatu duzute okerrera egin dula? Hombre, <laughs> traumatologia, oain dela bila bete eskatu zen konsulta bat eta eman diote e, abusturako eman diote. E, lista de espera desa dire luzeak eta jende asko pensatzen du ba. No, lespetu behar dut hainbeste denbora, pues joaten naiz pribatu eta pagatzen dut, eta jazta. Dirua dutenak egiten aldute, baina dirua ez dutenak zer. Izan ere, baliabide ekonomiko nahikoa dituzten herritarrek konsulta pribatu eta jotzen dute. Diru sarrea txikiak dituzten herritarak berriz, ezin dute esasun pribatura jo. Egoera horrek desberdintasun larriak eragiten ditu herritarren osasun harretan. Osasun zentro eskaxak eta zaharrak, mediko eta espezialista falta eta horren ondorioz hilabeteetako itxaron zerrendak eta diagnostiko atzerapen larriak ematen ari direla salatzen dute. Horri lehen bailen aurre irungo herrikotxeak erreserbatua duen oin aurreko lursaian ambulategi berri bat eraiki dezan galde egiten diote Eusko Jaunaritzari eta Bidasoa Ospitaleko berritze proiektua ere haiekin adostu bezatela. Horiek ala garai batean zer zerbitzu publikoen izarra zen osakidetzan, osasun langileen lan baldintzak okertu birenean, medikoek ies egiten dute ere. Batzuk alde egiten dute. Nik hitz egiten dut nire esperientziari buruz. Nik daramat, hogeita sei urte plaza berean eta ikusi dut nire lankarga haunditu egin dela eta gure baldintzak aldatu egin direla. Espazio ere gutxitu egin da. Hasi ginen, ian amaika mediko ginen, orain gera emesortzi e, amaika erizainetik ba, pasagera hogeira eta espazioa berdina da. Nik uste dut e, propaganda egiten oso jaioak izan direla beti eta guk pentsatu dugula baietz gure osasun sistema hobea izan dela Baina nik ez daukat inungo erramientari konparatzeko illa beste osasun sistemak nolakoak diran. Ez guk sinistu egin dugu gurea hobea izan dela, baina jakin jakin. Eh, kontatu dizut hori. Ba, hogeita segi urtetan nik gauzak ikusi ditu dela ba, hori ez, ba, okertzen. Itxaron zerrendak ondiguak dira, ikusten duzu asko zailagoa dela zerbitzu batzutara iristea, edo gure eh, konsultetan agendak ondiguak dirala. Traumatologiak konsulta bat izateko, itxaron zerrenda sei hilabete baino gehiagokoa da iru hilabete gastroskopia edo kolonoskopia baterako, eta iru sei hilabeteko artekoa ekografia baterako. Horrek guztiak, atzerapen diagnostiko larriak eta ekitate falta lotxagarria dakartza. Plataformak erantzuna azkarrak galde egiten bitu eta mobilizazioekin jarraitzeko deia luzatu du. Izan ere, nosakidetza, besterik ordaindu ezin dezakenarentzat osasun zerbitzua bilakatu dela, salatzen bute.